olmalıdır, nə etiraz ola bilər? Var hakimlər, ölkələrin hakimləri. Onlar onlar olan hakimdən tələb eləsinlər. Ha, bu cəzalandırılsın o adamlar və s. Bəli, qanuni yolla. Amma bu cəmaatın çıxmağı və nəticədə hələm nə qədər adam ölüb o hadisələrdə və s. qışqırmaq, yəni bayraq yandırmaq, zat, o cür etiraz bildirmək. Onlar, e, yəni İslami etirazlar deyil. İslama etirazlar deyil. Həmçində qardaşlar, hər haya da getmək lazım deyil. YouTube-dur, hər şey çəkirlər. Təbii ki, olan çəkməkdə nədir səbəb? Onlar başqa cür bacarmırlar. Onlar başqa cür bacanlar çünki dəvət yayılır. Hə, göz ə, e, paxıllıq və s. Həmçində aydındır ki, bu seçkilərə görədir. Amerikada gedən seçkilərə görədir bu. bu Obama e, reytingini aşağı salmaq üçün O birisi tərəf bunu buraxıblar ki, yəni müsəlman alimində gör ki, buna qarşı şey yanansın və s. Bunlar hansı oyundur. Belə söhbətlərə girişmək ümumiyyətlə lazım deyil. Əksinə dəvəti gücləndirmək lazımdır. Və bəzi ölkələrdə, məsələn, bəli, bəzi ölkələrdə, məsələn, Kuveytin əmiri təxminən neçəsi milyon bilmirəm, ya yarım milyon, ya neçəsi milyon pul, pul ayırdı Dedi, Məhəmməd sallasan barədə kino çəkin, yayın bütün dünyaya. Ha, onlar belə elədi, biz belə eləyəcəyik. Və s. Bu, belə eləmək lazımdır. Belə məqamda haya getmək lazım deyil, haya getmək lazım deyil. Ha, bəli. Yəni, əksinə, aleyhissalam, əksinə belə hallarda gərək dəvəti gücləndirmək lazımdır. Amma çıxıb qışqırmaq, nə bilim, yandırmaq neysə, kuklalar yandırmaq, nə bilim, bayaqlar e, yandırmaq, ha, belə düzgün deyil, işte, düzgün deyil. İndi hansısa Eyyus, məsələn, onu eləyib, e, o demək deyil ki, yəni, biz belə eləməliyik. Əslində onlar da onu istəyir, ha? Aydındır, onlar da onu istəyir, onlar da istəyir ki, adı, gör, baxın, İslam belədir və s. İndi ola bilər, e, onları öldürsünlər, kim çəkib. İndi qaçıb gizlənib o da. Hə, ola bilər, öldürsünlər onları. İndi deyəcəklər, ha, bu da İslam, onunla reklam edəcəklər. Və s. Belə söhbətləri getmək lazım deyil ümumiyyətlə. Həmişə yəni, amma ağıllı olmalıdır. Şəriətimiz var. Biz gərək şəriətimiz nə deyib o cür hərəkət etməliyik. Onu aşmaq olmaz. Açlıq getdi, xeyr, bərəkətli gedəcək. Ha belədir. Aydındır? Etiraz necə olmalıdır? Etiraz, etiraz, bilirsiniz, hər kəs kim nəyi bacarır, kim nəyi həddi, e, kimin nə qədər həddi varsa, icazə verilibsə, durun mən bu saat danışım, böyük-böyük çıxışlar düzgün də olaraq mənə həddim var. Məsələn, dövlət başçıları var və kifayət qədər müsəlman ölkəsi var. Və dövlət başçıları var, nüfuzludurlar bəziləri. Onlar tələb eləsinlər o hakimiyyətdən ki, belə adamlar cəzalanmalıdır. Belə adamlar cəzalanmalıdır, cəzalanmalıdır əlaqələr soy soymalıdır. Əgər bunun həlli olmasa, bu cür yolla. Və salam. Həm də bilmədiyin düşmənə deyəsən. Sən tanışdırmalıdır. Bəli, bəli. Amma adi müsəlmanlar isə dəvəti gücləndirməlidir. Aydındır, daha möhkəm yapışmalıdır Peyğəmbər salsın yoluna. Rayət eləməlidir. O bu istiqamətdə ancaq. O, e, o vaxt ki, müsəlmanlar döyüşürdülər, döyüşdən qaydanda xəbər gəldi ki, bəs yenə kafirlə hazırlaşırlar döyüşməyə. Bunlar nə edilər? Bunların imanı qalxdı. Bunların imanı qalxdı. Allah subhanətlə buyurur ki, onların imanı qalxdı. Yəni belə hadisələrdə ümumiyyətlə lazım deyil haya getmək, qışqırmaq, bu lazımdır. Qaydalar var elhamdülillah. O qaydalar da Rabbani qaydalardır və salam. Aydındır? Yəni bu hal-hazırda sözü gedən filmi çəkən adam, yəni dünya səviyyəsinə çəkdi, onu yaydı. İndi dünya səviyyəsində bizim haqqımız yoxdur. Amma mən soruşuram ki, məsəl üçün, yəni elə vaxt o ki, biz üç nəfər bir yerdə oturub bir nəsə bir söhbət edən zaman məsəl üçün mən bir Allah kəlməsi deyən kimi o Allaha elə bir etiraz eləyir ki, yaxud da ki peyğəmbərə elə bir etiraz eləyir ki, hətta necə deyirlər, təhqir formasına gəlirsə, yəni Mənim ona qarşı etirazım nə formada olmalıdır? Yəni mən... Etiraz belədir ki, nəsihət eləyən olur. Əgər görsən ki, fayda vermədi, Allah Taala buyurur ki, tərk elə o yeri. Dur get tərk elə. Hələ adamlar əslə oturma. Aydındır? Amma durub denirsən, durub vurmaq düzgün deyil. Durub ona dava eləməyəcəksən ki. Sadəcə nəsiyyət elə, başı sağ ki, bəs bu addımın düzgün deyil, əgər başa düşəndirsə. Başa düşmürsə, tərk elə o yeri gedin, vəssalam. Vəssalam. Və bu qədər. Allah razı olsun. Müsəlman altın daha da belə bir səhv hərəkət, səhv bir söz çıxır. O hərəkətə qarşı. Yenə, yenə. Peyğəmbər sallallahu xüsusən məsələn, əgər İslam dövləti olsaydı, tutaq ki, Allaha bir təhqir desəydi, bəli, onu məhkəməyə verməli idi. Sənin ixtiyanın yoxdur onu tutmasan. Amma yoxdursa, o cəzalı, cəza ölkədə sayılmırsa, tərk elə get. O Peyğəmbər sallallahu əvvəl vaxtları Allah Taala buyurur ki, onları tərk elə. Onları tərk elə get. Aydındır? Yəni. Bir də bir də məsələ mən düşündürür həmişə o türk tele kanallarında Mustafa deyən bir bir adam var o qədəri Mustafa İslamoğlu ha o qədərə nə qədərlə əlaqəli biraz görüşlər olmuş. Yox, biraz yolunda əməlli başlı problemlər var. Nəinki qədərlə. Çox məsələlər ümumiyyətlə Türkiyədə bilirsən, Türkiyədə özünüz də görürsünüz ki, Türkiyədə belə danışanlar çoxdur. Orada da dəbdir ki, kim biraz danışmağa bacar, bir dənə kanal açır, 5-6 nəfər yığır ətrafına imkanları, bir dənə kanal açır, görmürsən, kanala sahib yoxdur. Heç bilinmir dəqiq Türkiyəndə neçə kanal var. Hamısının kanalı var. Və hamısı da kanalda çıxıb özü danışır və hələ kifayətdir ki, o birisinə fikir ver. O birisi var ya biri. Harun Yahya. Harun Yahya. O görüşdə o kimləri çağırıb? İslam barədə məlumat verir, öyrədir cəmaatı. Baxmısınız kanalına? Adam utanır hə deməyə, cavan qızlardır belə, belə. Ha, onlar İslamdan bizi öyrədirlər, yəni İslam barədə danışır belə. Hə, yəni əcaib şeylərdir, yəni e, yəni xülasə budur ki, hər adamın qulaq asma lazımdır, xüsusən əqidəsi xarab olan. Mustafa İslamoğlu azmışın biridir. Belə adamlara lazımdır qulaq asmaq. Ümumiyyətlə, imandan görmür. Yox. Ümumiyyətlə onda çoxlu problemlər var arkadaşlar. Onda çoxlu problemlər var. Xülasə belə adamlara lazım deyil. İnanmaq yəni, ehtiyac yoxdur onu zikr eləmək üçün. Əslən. Amma burada söhbəti getməz heç vaxt. Elhamdülillah bizdə Azərbaycanda elm yayılıb müəyyən qədər, xüsusən qardaşların arasında hələ adamların fikri burada girməz. Mən soruşam, daha doğrusu onu soruşmaq istəyirdim ki, o nə qədər doğrudur? Ya... Həl, bəli, bəli, hələ də adam xara, yəni əqidədə ə, e, azmışın biridir. Məsələn. Bəli, bəli. Qədər imandandır. Və salam. Axı bir dənə sual vermək olar. Bu məsəl üçün e, bəzi heyvanlar var, tutaq ki, cüzülərdir, arıdır, məsələn, belə şeylər var da, milçəkdir, tutaq ki. Bunlar öldürməkdə nəsə problem var yoxsa? Nə zərər verirsə öldürmək olar. Yəni arıdır, tutaq ki, ondan başqa ya. Uçur belə, yəni hə. uçur. Görsən balaca uşaq zad var. Yox, əgər vura bilər. görsən ki, sancır və sair öldürə bilərsən. Nə zərər verir öldürə bilərsən. İnsandan başqa. Hə, zərər verir. Milçəkdir məsəl üçün uçur. Milçəyi də öldürə bilərsən. Sadəcə yaxşı da odla öldürmə. Bir dəfə yox. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, öldürəndə də yaxşı öldür. Allahın əzabından. Yəni əzab vermə və s. İndi belə şeylər var, tok, çəritkədir nədir? O belə şey var, ya, tokla. Vurursan toklandı, yandırır ha. O bəyənilmir o. Bəyənilmir ha. Yandırır heyvanı. Ümumiyyətlə odla öldürmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə Əli ibn Əbi Talib vaxtında Ömər ibn Xəttabın qaynatasının vaxtında ona Allah deyənlər oldu. O yandırmağa başladı onları. Sonra başqa sahabələr dilər ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın əzabına əzab verməyin. Hə. Hə, ona görə Əli ibn Əbi Talib onda yandırmadı onları. Başqa cür öldürdü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, öldürəndə də yaxşı öldürün. Ona görə İslamlı kitablarda da, fiqh kitablarında da adi qurban kəsmək o nə boyda prosesdir o. Necə rəhimdir, rəhimdir heyvana, heyvanı saymaq, bıçağı necə aparmaq, nəyi kəsmək, Göstərməmək, başqa heyvan görməsin. Lansı rəhmətdir. Dinimizin rəhməti. Yox, biz müsəlman öldürə bilər, baxır nəyi, nə vaxt, nə cür. Allah yaradı bizim üçün onları, yeməyə. Onda yeməyə, hər basın hər, hər şey. Allah, Allah nə var burada? Yaradı bizim üçün, insan üçün. deyib nə yi, nə yemə və salam. Və necə yi, nə qədər. A, miçə nə zərər verir öldürə bilərsən insandan başqa. Tutaq ki, miçə gəlib sənin yer gecə yatsan, durub otaqda görsən, o yanıb orada. Amma deyil yandı. Hə, necəsən, deyirsən, işində o, yenə yatacaqsan. Yo öldürəcəksən əlbəttə. Elə deyil. İçində o. <laughs> çəkin olur, belə o cırı-cırı səs elə mazı gəlir. Yəni belə şey eləmir, sənə heç nə eləmir. Bursa beynini işləyir onu. Qardaşım, nə zərər verir, öldürə bilərsən və salam. Dur bir də hər heyvan ayrıca şərh eləyəcək. <laughs> Amma insanlar başqa ya. Ha, yox sözümü götürüb şey eləyərlər. Ya qamət deyir, so. Yəni hansı elm fardlayın, hansı elm fardı kifayədir? Ha. ha, yəni hansı elmi ha, bütün insanlar öyrənməlidir? Hansı elmi yalnız müəyyən insanlara fərqli öyrənsinlər? Doğru, yəni qardaş soruşur ki, elm öyrənmək ümumiyyətlə vacibdir və elmin hansı həddi hamımıza vacibdir. Hansı həddi isə hamımıza vacib deyil, müəyyən şəxslərə vacibdir. Təbii ki, elm öyrənmək vacibdir. Və yenə dedim ki, əvvəldə də İslam savadsızlığı xoşlamayıb, əksinə ə, elmi xoşlayıb və əvvəl gündən də deməli ə, bu da vaxt tapdı. Deməli əvvəl gündən də ə, deməli savadsızlıqla hə, cahilliklə mübarizə aparıb. Amma amma elmi amma elmin el, birinci növə hamımıza vacibdir. Məsələn, bax, əsas şeyləri bilmək, əsas məsələləri. Allaha necə inanmaq lazımdır? Namazın əhkamların, orucun əhkamların, həccə getsək onu öyrənmək, zəkat verir isə onu öyrənmək qaydasın. Yəni, gündəlik də nə biz yaşayırıq, onu bilmək ki, qaydasında. Bunu hamımız bilməliyik. Amma o, o elm ki, ikinci növü hansı ki, hamımıza vacib deyil, biraz dərinlərə gedmək. Məsələn, təfsir elmlərinə, hədis elmlərinə, ərəb dilinin qrammatikasına getmək, tarixi oxumaq, dərinlərə getmək, o hamına vacib deyil, lakin müəyyən bir hissəyə vacibdir ki, onlar oxusunlar, cəmaata bildirsinlər. Dünyavi elmlər də həmçinin. Dünyavi elmlər də vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, dünyavi elmlərdə azadsız. Azadsız. Ona görə dünyavi elmlər də vacibdir. İnkişaf eləmək. Aydındır? O bu qədər. Əhvalan sırasını siləhsən orada. <laughs> Ayaq namaz qalsın. Bala, bala söyləmişəm.